he hu histurgia ho hufantes, sunage eis stemona tas agathidas kai periculindei autas toi antioe kai kathisdon en toi histurgeioe tus hupobatas posi catapiesdei tais perifais horis ton stemona cae dia ballei ten cercida, en hei esti he croce, cae cteni, spathei, puc noi, cae hutus sindona, histon poiei. Hutus poiei cae ho talasiurgos, toracos ec tu eriu.